Beste behin ere, indare represiboek hainbat gazteren ametsak zapustu asmoz, gaztetxerik gabe utzi nahi izan dute aldezarra. Ametzen abia puntu, ideien kordeleku, berriz bizira ekarritako etxea utxik utzi nahi izan dute. Baina zinez esan dezakegu ez dutela sekula lortuko. Auzoak auzoaren eraiki eta sortutako proiekturik ezin izango baitute zapustu. Urratzen doz, ornituko dugu bidea, eta gurea dena berreskuratuko dugu, kulea gurea baita esan gabe doa kontrol soziala itogarria izan dela azken hilabeteotan, eta horren adierazle dira auzoan ditugun kamerak eta areagotu besterik egin ez den presentzia poliziala. Honen guztiaren ondorio zuzen bezala desalojoa eta burutu diren identifikazio, jipoi eta irainak. Esan beharra dago auzokideak gazteak sortutako alternatibarekin badatozela, beti ere haien iritzia kontuan izanik eta nahiago dutela gazteek proiektu bat bertan garatzea, eraikina utxik egoera txarrean eta etorkizunerako proiekturik gabe egotea baino. Gaztea asambladak adierazi nahi du, aldiz jabearekin negoziatzen saiatu arren, honek ez duela egurekin hitz egiteko asmorik e, izan. Jabeak hainbat mailu erabili ditu gaztetxearen desalojoa gauzatzeko. Azkenengo desalojoa izan da honen adierazle. Gaztetzea okupatu aurretik bertan zegoen eragilearen aurkako prozesu juridikoaz baliatu da gaztea asanbladan bertatik kanporatzeko. Hone guztiak ala ere, ahuldu baina indartu egingo gaitu. Ez gara eta erantzuna tamainakoa izango da. Gure helburuak errealitate bihurtu arte ez gara geldituko. Hauso bat, gaztetxe bat. Artara ondorengo egunetan burutuko diren mobilizazio ezberdinetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Larun bat honetan, hilak amalau, zazpietan plaza zirkularretik manifestazioa burutuko da. Gurea da garaipena, zazpikatu bizirik. Una vez más, nos vuelven a demostrar cuál es la política de juventud de este ayuntamiento. Desalojo frente a la cultura popular. Más de dos años de sueños hechos realidad. Pese a, pese a los continuos desalojos, la juventud ha sabido crear y gestionar un gasteche, un gran escaparate cultural repleto de actividades de todo tipo. Aquí vemos con total claridad el ejemplo de los dos Bilbaos. Uno, el promovido por las instituciones, sin participación ciudadana y que intenta destruir esta de cualquier manera. Nosotras nos preguntamos, ¿por qué se afana el ayuntamiento en acabar con nuestros gasteches? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando, cuando nos sabemos organizar de manera tan trascendente, sin funcionar como ellos por dinero, les demostramos que existe una alternativa a sus despropósitos, a sus imposiciones, a sus cacicadas. Ante este análisis, vemos la necesidad de crear ese nuevo Bilbao, el alternativo, ese que los jóvenes estamos creando día a día en los gasteches, en los barrios. Y animamos a la sociedad a crear esas alternativas que son necesarias y posibles y a denunciar los despropósitos del ayuntamiento. Por eso mismo, que tengan claro que, que no han acabado con Saspicatu, que Aldesarra, como todos los barrios de Bilbo, van a contar con un gasteche. Y este próximo sábado, desde bilboco Ocupación Mugimendua, animamos a tomar parte en la manifestación que recorrerá las calles bilbaínas para denunciar esta nueva agresión al Bilbo alternativo. Es Gaituste galdituko, sistema Purtus, Bilbo Verpistu.